Tira eta ja kalera bai zuzen zuzenean jetxi behar degula gure arranoa kortikan da biltza ratxaldeon. bueno, ze nolako gira nuntzaude, lehenbizi nuntzaude? Pues emetxe gaude, udaletxe eta justu txupina zupata horren bikidekin, e, eh, musika bandako bikidekin gaude. Bale, pixka bat gaizke entzuten zaitugu, ez daki mugitu altzeran tokiz edo komunikazio horrelakoa da. Ez daki, hemen, a ber, nahi? Horaino beto, bai. Bale, bale, nik bai. Bueno, pues por aquí no acabo de eh, choquín, está eh, José María Lecón, ¿no? Vía, eh, supina, saco usted, Gaur. eta usted de pura gente, ahora más que una banda, ¿eh? Ahí van de la, la revista. Bai. Aia, a ber, a ber, uste dut arranoa galdu egin zaigula hortikan. Bueno, ba, badirudi ez daukagula momentu honetan e, gure arranoa entziteri musikarekin aurrera. Ez da non gauden tekniko, Ea... ez da genuen tokatzen den, ze tokatzen da. Arrano, arranoa daukagu. Arranoa daukagu. Bestanean, bai? Bai, jarretzen dugu hemen, bai, e, eh, txokintak Jose Marirekin, bueno, deno justu montu da, eta espatu dezute, ba, bueno, zuentako, bueno, ba, zinolako egun berezia da, eh? berezia. Hoxe da, eta, bueno, gainera, bueno, bandaren, zua pertsona zizate guanda, guzera bera, o... Berroita ma, berroita ma bosto, oso gola, gaita. Da, ondo, hasta gaina gauko unia ondo, da. Gero, bueno, zuek ere bai joko ez zuten, txupina ustea... Ba, da, hoi gure ilusio daki ala izan du da, eta, bueno, txupina mota, eta den... Bixat demora pasatuko dugu, baina gure gogo hondia nela lagunak eno kideakin, guelta bat ematea, horretako herrian euroziko. Bueno, nahi ba edo eskerra bereziak eman, aprobetsatu aukera. Lagunei edo zakit, Eskerrak, bueno, ni ez dut emanako jendia guri aukera zeratik, aukera zeratik guri, beste eosik egin hilike, eh, guri kontra izaute, gu berroita amar uzeiken genuela, eta, bueno, hortaz, nik, zentzen handako jendea Bai, ados nago, bada goboratu nahi luke jende, falta dela hemen herriko jendia, eta dire, preso eta ieslari guztiak eskatu nuke, lehenbaile itzultzea Euskal Herrira Eta, bueno, gaixo daune jendia eta horiek ere itxia gotatzen dugu, eta bolo, ezin nahi zutenek etorri gaurko gunetan. Hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, hore, Ara, gutxi falta dala, txupinazo bai, bai. bona peko, eta animo! Eh? Si, si, si, esker, eh? Bai, bueno, hortxe izan ditugu, ba, bueno, gaur eh, eguneko protagonista direnak, eh, batako bikide hauek. Entzuta ondo, eske, hemen... Bai, bai, entzuten da ondo pixka baju, baina ondo entzuten zaitugu, bai. Vale, vale, al, al egun egiten dugu emeta. Bueno, ba, hoxe ez dakite, bueno, eh, emetikan beba komentatzea izue pixka, zer dagoen hemen? Bai, komentatu ze gainera gogoratu behar dugu sei terditan eta ia zazpiago gutxi dira sei terditan asteko azala dantza hor herriko plazan, ez? Jai batzordeko eragiletako ordezkariet dantzatu behar duten hori. Hori zan horren, bale. Pues bai, hori ikusi dugu jendea dantza iten horren ari dira, zapintxuriek din, ba, horre eh, jendea eskutin lututa, ari da dantza egiten, zikulo, justu arrazua bota dute, eskerrak ez dagoela. Bueno, ba, hor, bai, ari dia, zera, e, udaletxeko, zera, zinegoziak eta jai bat zorreko ebatkide, hor ari dia, zirkulo batean, e, zera, e, zapitzuriarekin, horretuta, hor ari dia, zirkulo batean, dantza egiten. E, bueno, no, horrein ez dago jendea dago, gazte, jende pila, pila bat, hemen, txuriz, ikitzen zituta, <laughs> ikitzen zituta, Kirina eta Rautzak eta bar eta bar, ez dakit bizkotxore bat egingo dute, no? Bueno, bueno eh, abian bizkotxore bat egiteratzen da, bai, aber, aber, ateratzen den. Gainera, guzki ateraz egu, beraz, bero pixka bat ere, eukiko dugu ere bizkotxori, ba, behar bezala teatzeko. Eta, bueno, bagu momentuz e, ezagitutziko zaitugun, edo ezagitzen ba, zaten ge, gero pentsatzen dute, udal, barura jungo zaela, erreno? bai Bai, bai, ah, vale, vale. Pues udalaren barruan zauden eta lako arresia ditunez gure txe santu horrek e, eh, konesioa batzutan ez da oso ona izaten orduan agian urrengoa balkoiti bertatik egin beharko duzu, eh? Nik uste dut, eh? Ba, uniko balkoia bete betia dago eta, bueno, momentu zarraute edo <laughs> Ba, ba leio, leio baten ondoan edo lako zerba, venga, venga, mila eskeda rano, venga Venga, gero arte Gero arte